Arratxalde honen zuleak eta ongietorri, kanpoko mintzaldien saio juntarat. Oikuan, jagon jardunaldiak izanen ditugu, horiek gertatu dira joan den azaroren emeretzean Euskal Erakustokian, Euskal Konfederazioak eta Eskualtzaindiak antolaturik, eta, usaila den bezala, da Euskararen inguruan gogoetak egitea, Baina aldi juntan gauza biziki konkretua eta aktualitateari lotuz, Ipar Eskualeriko elkargo berria sortzen baita, Euskararen gerua zein izanen den egoera berri hortan, nahi zen aztertu. Konkretukiago, hizkuntza politika berri baten beharra badela hemen Ipar Eskualerian, ikusiz eta inkesta soziolinguistiko ekorin neortzen baitute, beti Euskaradun gero eta gutiago direla Ipar Eskualerian, horren bestelakatzeko, zer neurri hartu behar den, bai eta ere, hizkuntza politika berri hori nola integratua izanen den egitura berrian. Galdearen bi aldeak bi main inguruetan jorratua izan zen egun hortan, baina lehen denik lehen itzaldia egin zuen etxegarraiek, rené honako baionako hausapesak, bere iritzia emanez egitura berriaz, sortzen ari den egitura berriaz, eta hizkuntzaren tokiaz egitura hortan, Eta ondotik, entzunen dugu, argitxu etxandi unibertsitateko ikerlaria, eta unek bereziki barnatzen zuen oraiko lege araudiak zoin diren, zertoki usten duten hizkuntza gutitueri, eta araudi hori aldatu gabere zer posible den egitea. Baina goazen lehenik, jarren etxegarrai baionako hauzapesaren entzuterat. Je crois que Ce colloque, euh, euh, est d'ailleurs son titre, puisque j'ai bien vu euh, sous quelle thématique vous avez décidé d'organiser vos travaux de la matinée, création de la langue, création de la communauté pays basque et avenir de la langue basque. Alors c'est vrai que nous sommes, vous le savez, dans un calendrier que certains trouvent très contraint. Euh, qu'on assume parfaitement, même s'il est complexe, euh, qui veut que le 1er janvier prochain, nous serons euh, dans une communauté Pays Basque. Nous sommes nombreux à l'avoir voulu, très nombreux à l'avoir voulu. alors ça interroge beaucoup. Hier, des parlementaires, sénateurs, sont venus à Bayonne rencontrer les membres du comité de pilotage que j'ai l'honneur de Présider le comité de pilotage pour la préfiguration de cette communauté Pays Basque. Et c'est vrai que euh, si vous n'avez pas des clés de compréhension euh, de ce qui se passe euh, ici au Pays Basque, autrement dit, si vous l'abordez que sous un angle administratif et juridique, je veux dire le petit bout de la lorgnette, et je sais de quoi je parle lorsque je parle des questions juridiques, vous ne comprenez pas tout. Vous pourriez même ne rien comprendre. L'entrée de cette euh, intercommunalité nouvelle, c'est la culture. Et si on ne veut pas voir cette clé de compréhension, on risque de passer à côté de l'essentiel. On risque tout simplement de ne pas comprendre. J'ai vu les titres de la presse ce matin. Euh, ces sénateurs semblaient euh, euh, un peu euh, dans une forme de, réserve, euh, voire même de suspicion. Bon, moi, je les ai rencontrés longuement. Moi, je les ai trouvés très intéressés. mais je peux vous dire que la demi-journée que nous avons consacrée n'a pas suffi. Et pourtant, Dieu sait si pendant l'heure qui a précédé la réunion avec l'ensemble des collègues, j'ai tenté de donner quelques clés de compréhension. Mais la difficulté, effectivement, c'est que euh, nous ne créons pas, nous, cette communauté euh, sur des friches. Euh, on crée cette communauté sur une culture, et en particulier une langue. Et que si nous n'avions pas vu cela, nous n'en serions pas là. Parce qu'il y a bien quelque chose qui a surpris énormément ces sénateurs, c'est le fait qu'on soit si avancé. Ça, ils n'ont pas pu le cacher. Comment si vous avez pu aller si vite Je leur ai dit, euh, on peut considérer qu'il y a deux siècles qu'on a commencé, on peut considérer qu'il y a un quart de siècle que nous avons commencé, alors deux siècles, bon, vous savez pourquoi, un quart de siècle, ben oui, le début des travaux euh, de Pays Basque 2010, euh, qui se du peu, ça fait un moment. Et la langue a toujours été la colonne vertébrale de tout cet exercice. Euh, en conscient ou, en inconscient. Quelquefois inconscient. Euh, en tout cas, elle a été la colonne vertébrale. Alors, au moment de se poser la question de savoir quelle est la place de la langue basque dans la future intercommunalité, les choses sont claires. Je l'ai dit ici parce que euh, c'est pas moi qui le dis. C'est que les travaux qui se sont tenus à Asparin, dans les ateliers, il se trouve qu'un des co-référents qui est aussi président du syndicat intercommunal de soutien culture basque, est ici présent. Yves Hugal aussi, qui a participé, qui est également là, mon adjoint à la culture, vous euh, avez constaté l'un et l'autre le consensus qu'il y avait sur le fait même que cette compétence, qui n'est pas une compétence obligatoire, je vous rappelle que la loi prévoit des compétences obligatoires pour les intercommunalités. Celle-là n'en est pas. Mais eh elle est moralement obligatoire. Elle n'est pas juridiquement. Elle est moralement politique, d'une forme de morale politique, pour des raisons de morale politique, elle est obligatoire. Et ceci n'a pas fait l'ombre d'un débat. Certes, euh, ce que l'on dit, c'est que ce sont les cultures et les langues, puisqu'on n'exclut évidemment aucune des langues parlées sur notre territoire et notre la langue gasconne, la culture gasconne. Du reste, moi, j'ai jamais entendu des fervents défenseurs de la langue basque considérer euh, que les autres langues n'existaient pas. Pas parce qu'on défend notre langue qu'on ignore les autres langues. Et euh, c'est bien dans cet esprit-là que le PCI Pays Basque se construit, euh, parce que c'est comme ça que les ateliers d'Asparin, parce que c'est Asparin que la plupart de ces ateliers se sont tenus, et les choses sont de ce point de vue tout à fait claires. Elles ne souffrent d'aucune ambiguïté, et c'est rassurant. Ce qui veut donc dire qu'il y a fort à parier, même si, bien sûr, cela dépendra d'un vote qui devra intervenir, puisque je vous le dis, ce n'est pas mécanique et ce n'est pas obligatoire, il faudra qu'on le vote. Je n'ai pas trop de doute sur le fait qu'effectivement, on considère que la langue basque soit effectivement, avec la culture basque comme la culture gasconne, euh, des compétences euh, euh, de notre future intercommunalité, c'est-à-dire la communauté Pays basque. pourquoi est-ce qu'il fallait que l'on se donne ce signe-là Et ce signe est aussi financier, je sais de la réplique, parce qu'on m'a demandé de faire 5 minutes, je les ai déjà dépassées je vois des gens qui sourient parce que j'ai toujours un peu de mal à résumer les choses. Enfin, c'est difficile de résumer des sujets aussi sérieux. Parce que euh, nous, on ne se contente pas de dire qu'on souhaite que la langue soit placée là où elle doit être placée, dans la future construction de l'intercommunalité. On se dit aussi par quels moyens on va le faire. Et c'est beaucoup plus sérieux. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, les communes participent à hauteur de 9% au financement de... Euh, l'office public de la langue basque, euh, et que les maires ont, là aussi, dans une très grande majorité, considéré qu'il fallait porter ça de 9% à 25%. Et nous avons aussi acté dans les ateliers d'Asparin le fait que euh, la future intercommunalité porterait de 9% à 25% le financement donc en faveur de l'Office public de la langue basque. Je donne là que des informations qui se trouvent dans différents comptes rendus qui sont déjà aujourd'hui en ligne et donc il n'y a rien euh, d'exceptionnel dans ce que je suis en train d'indiquer. Pourquoi cet effort doit-il être effectué à ce niveau-là Ce n'est pas que de l'incantation politique, euh, euh, c'est aussi, je viens de l'expliquer, du réalisme financier. Parce que pour arriver à défendre la langue basque, <laughs> si on en croit les dernières enquêtes sociolinguistiques, je suis entouré que de spécialistes, euh, moi j'ai lu effectivement ce qui a été rendu euh, euh, au, niveau de l'Office public de la langue basque, et je vois bien que le danger est aujourd'hui aussi grand qu'il était hier malgré les efforts accomplis, malgré les résultats que l'on peut comptabiliser, si on peut employer ce mot qui n'est pas très, très joli, mais enfin en tout cas qui montre euh, malgré une évolution sensible du nombre de, locuteurs, on sait pourquoi, effectivement, la langue est menacée, les anciens s'en vont, et effectivement, un des éléments qui permettent effectivement d'assurer la vivacité euh, de la, la pratique de la langue basque, c'est aussi la transmission familiale, et de ce point de vue, bien sûr, pour des raisons tout à fait démographiques et compréhensibles, la situation. Donc, on doit passer dans une phase de revitalisation et on doit passer d'une forme de politique de conservation à une politique de promotion. Et je pèse mes mots, parce que quand on dit conservation, c'est, euh, on a bien dire que nous faisons partie du patrimoine. Oui, euh, oui, c'est notre patrimoine, la langue basque. Pas que ça, c'est une langue vivante. Et donc c'est aussi, et c'est bien l'enjeu des années à venir, c'est effectivement faire en sorte qu'on euh, se donne les moyens de passer d'une politique euh, de simple euh, conservation à une politique de promotion et de développement. C'est dans cela que du reste l'Office public de, la langue basque, notamment, est engagé. Et c'est dans cet esprit, j'ai terminé, que un nouveau plan municipal, je parle de la ville de Bayonne pour, pour, pour finir, a, lancé donc un plan municipal de Shkara pour la période 2017-2019. On y travaille. Nous avons créé une commission de la, de, la langue basse, qui est une commission extra-municipale. Euh, elle s'est réunie il y a à peine quelques jours. Tous les acteurs euh, du, territoire sont présents pour, sur ce travail et, euh, et on a travaillé à ce que ben, ce qui nous paraît être des objectifs réalistes pour notre ville avec en face des ambitions des chiffres. Parce que ça ne sert à rien de dire on voudrait faire telle chose. Il faudra, ce n'est pas encore fait du reste, il faudra qu'effectivement, en face de nos ambitions, on indique des chiffres. Parce que qu'on engage nos budgets. Euh, et qu'on puisse dire comment d'ici 2020, puisque la fin du mandat c'est 2020 pour toutes les communes, eh bien on imagine pouvoir assurer donc euh, euh, les objectifs qu'on se fixe. Tant il est vrai que bon, le défi de la politique linguistique, c'est un défi municipal, bien sûr, je viens de le dire, c'est un défi du, un enjeu du territoire, je viens de le dire aussi, tout ça est conjugué. Il faut que la future intercommunalité soit un fer de lance, et il devrait l'être, elle devrait l'être. Et il faut aussi que malgré tout que les communes continuent sur le terrain à assurer par les moyens de communication, par la formation des agents municipaux, par euh, la signalétique, par les offres de services en langue basque, je pense à la petite enfance en particulier. Enfin bref, nous avons toute une série d'actions. Et s'il n'y a pas une conjugaison de ces actions municipales et intercommunal ou communautaire, eh bien, nos actions seront vaines. Et c'est dans ce plan d'action moi, que je souhaite, avec mes collègues du Pays Basque, parce que ce que je dis là est <laughs> partagé par euh, les élus du Pays Basque, euh, s'engager, donc nous engager pour effectivement défendre la langue basque. Donc euh, cette nouvelle configuration institutionnelle qui s'ouvre à, nous au 1er janvier prochain, tu peux faire peur à un certain nombre de personnes. C'est vrai que c'est compliqué. Euh, en tout cas, euh, c'est un super défi, euh, magnifique défi, magnifique défi pour, pour la langue basque. Je vous remercie. Segitzen dugu, astapenean erran bezala, argitxu etxandirekin, argitxu etxandi universitateko ikerlaria, eskubide ikasketak eta ikerkuntza egiten duena, eta berezikiago, oiko mintzaldian, apresentatuko daugu, frantziako oraiko lege araudian, zer egin ditaiken hizkuntza gutituen alde, zer egiten den ere, toki ezberdinetan, eta konkretuki, ipar eskualerian, geruari begira, zer egin ditaiken. Argitxu etxandi. Argitxu etxandi egun denai. Uh, eh, orduan, lehen pauso batean, aipatuko dizuet indarrean den eh, legeria, eta entzatuko nahi zerakusten legeria horren baitan, norat joaiten algiren. E, eh, eta bereziki hizkuntzaren uh, estatusari begira. Eta bigarren pauso batean, ikusiko dugu, naiz eta lege babesa funtsezkoa den, hizkuntza bat bizirauteko, Ofizialtasunaren aitortzaren zain egon bitartean ere, posible dela, hainbat neuri hartzea, hizkuntza politika eraginkoja plantan jartzeko. Oduan lehenik, testu inguru hortan, testu inguru behi honetan, noragoaz. Asi nahi nuke, eganez, e, pixkat kontseiluaren eh, ikuspegia, hizkuntza politikan, Kontseiluaren ustez, hizkuntza politika eraginkorra eh, ongi bideratzeko, eh, lau baliabide edo lau eh, eh, osagai behar dira, batetik noski baliabideak, eh, hizkuntza politikak behar diren baliabideak eskatzen ditu, plangintzak, eh, jakin behar dugu noraino iritsi nahi dugun, eta hortarako zein diren pausoak, Eta, erranen nuke, bestalde, erri gogoa, erran nahi baita, erri mugimenduaren akuilua, funtsezkoa dela, eh, ongi elikatzeko politika publikoa. Eta azkena, eh, dudari gabe, lege babesa, hori gabe zaila baita, eh, jakitea, zer egiten alden, zer ez, eta beti egoera hauskor batean uzten bagaitu. Odan, preseski, azken puntu hortan zentratuko gira, gaur, eh, lege babesean. Eta azken puntu hori buruz, Eh, lehen pauso batean lehenik horretaraziko dut zein den orai arteko lege kuadroa, baina ezagutzen duzuen goitik, eta ondotik e, eh, nolazpait lujalde reforma berriak ekartzen dizkigun aukera berriak aipatuko dizkizuet. Orduan, e, badakizue, ez dela tokiko hizkuntzai buruzko lege berezirik, edo Euskara hizkuntza ofizial gisa izendatzen duen lege berezirik. Baina bada, tokiko hizkuntzai buruzko legeria bat, eh, lege multzo bat osatzen da. Um, bo, zein da lege kuadro hori? Um, lege kuadro hori, bon, konstituzioaren baitan lehenik, uh, bigarren artikuluan agertzen da frantsesa dela hizkuntzaren uh, errepublikaren hizkuntza eta 2008an gehitu zitzaion hori uh, beste artikulu bat, eta horretan agertzen da, Eh, tokiko hizkuntzak direla frantziaren ondare. Odan, bi artikulu horiek eh, elgar, elkarren artean uztartuz edo kombinatuz irakurri behar dira, ikuspegi eurokoja ukaiteko. Eta orduan, eran nahi du, konstituzioan, eh, konstituzioaren baitan tokiko hizkuntzak ere frantziako hizkuntzak direla. Eh, bigarren artikulu hori txertatua izan zitzaion konstituzioari mila bederatziun talargoita amalauan, Eh, tubon legea integratzeko konstituzioari. Tubon legea zer da, Oduan, ezagutzen duzue, eh, garaian, e, pixkat kokatu behar da globalizazioaren edapenaren testu inguru batean, eta nolazpait hartua izan da frantsesa babesteko bereziki inglesaren parean. Eta orduan, e, lege horren bidez, frantsesari toki bat segurtatu nahi zaio bizitza publikoan oroak, eta hainbat e, dokumentu eta jarduera publikoetan. Eta e, tuban e, legearen hogeita bat garen artikulua ere beti gogoan ukan behar dugu, zeren hortan agertzen da, e, lege hortan agertzen diren sedapen guziek, e, ez dietela kalte egin behar e, tokiko izkuntzen e, zera, e, erabilerari eta edapenari. Odan hori da gure oinarria, eta horrek egeeran tolerantzia bat irekitzen du eta aukera initz alere irekian osten ditu. Den aden, eh, erran nahi nizueke, tubon legeak jadanik hogei urte ospatzen dituela, ospatu dituela, eta eh, zuzenbide bide doktrinaren parte baten iritziz, eh, testuak pixka bat gaurkotasuna galdu du, edo ez da gehiago errealitateari egokitua. Ez baita ezpada arrazoi ideologiko batzuen gatik, baizik eta arrazoi, arrazoi tekniko batzuen gatik, zeren eta eh, komunikazio eskuarriak egokitu, eh, aldatu dira, numerizazioa iniz garatu da, eta internet eta xareetan ohartzen gira zaila edo ezinezkoa bilakatu dela, beti eh, segurtatzea frantsesaren presentzia, eta eleanistasuna da nagusitzen. Beraz hor, kritikatzen zaio hori pixkat, eh, gaurkotasuna eskas duela. Eh, eta gisa berean, tubon legia, erran behar da gehiago zentratzen zela ahlo publikoari. eh, eta eh, hori ere hainitz aldatu da, hogei urtez. Eh, zeren ahlo publikoa eta pribatuaren arteko eh, muga hainitz lausotu baita. Hala, beraz hori parentesia bat zen, eh? Dena den, tubon legiak plazarazten duen ideia da frantsesaren presentzia segurtatuz gero, beste hizkuntza batzuk eta bereziki tokiko hizkuntzak erabiltzen ahal direla. Eta horrek aukera iniz irekian uzten ditu. Eta tubon legia pixkat zaharkitua den bezala, beste gauza bat ere zaharkitua da, eta da frantsesa ez den hizkuntza baten eskakizuna baztertzea kontratazioan adibidez. Eta hori, Europar batasunaren legerian, legeriaren baitan. Oartzen gira, Europar batasuneko oinarrizko eskubideen kartaren hogeita bigarren artikuluak aitortzen duela Europar batasunak kultura, erligio eta hizkuntza anistasuna errespetatzen dituela. Eta anistasun horren izenean garantzitsu, garantzitsuztat arzen ditu gutiengo nazionalen eta hizkuntza gutituen babesa. Eta bereziki azpimagatu behar da, ofizialak ez diren hizkuntzen bazterketak Europak batasunearen barne, eh, barneko izkuntzan iztasun hori trabatzen alduela. Eta gisa, berean, Europako erakundeak aitortza hori egitera bultzatzen dituzte beren eh, estatukideak. Eta berrikitan, eh, Europako kontseiluak bere aldetik, eh, estatuari gomendatu zion, Eh, tokiko hizkuntzaren garapenaren eh, alde lan egitea, tokiko hizkuntzai estatus eh, ofiziala eskainiz auzoko autonomia erkidegoetan ere. Eran nahi baitu, adibidez, Euskarari uh, aitortza bat eskaintzia Nafarroko fum, furu komunitatean ere. Eta gisa berean, Europak batasuneko legeriaren baitan, frantsesaren hizkuntza eskakizuna eskatzea zohostasun gehiagirekin ezin eskualiteke. Europar batasuneko merkatu librea trabalezak elako. Ta sentsu berean, zohostasun gehiagirekin baztertzea frantsesa ez den izkuntza baten eskakizuna, ere zaila Eta horrek balio du sektore eh, privatuan, baina baitere, sektore eh, publikoan. Hori aipatzen dizuet pixkat kontratazioari begira, arazo bat eh, sortu baitzen eh, justuki eh, endaiako errikoetxeak nahi izan zuelarik kontratazioan Euskara eskatu. Beraz, erraiteko zen ez zela hain erretxa, bazterketa hori. Eta altsazioko lujaldearen kasua begiratzen badugu, kontratazioan ohartzen gira usu Ez da bakarrik frantsesa eskatzen baizik eta frantsesa eta altsaziera edo alemana zirkulazio librearen eh, beharrei erantzuteko preseski. Eta altsaziako altsazbilenk federazioak proposatzen du altsazieraren gaitasun profesionala eskualdeko formakuntza planaren lentasunetan txertatzea. Eh, eta uste dut, eredu hau dudarik gabe baliatu behar dugula gure kasuan ere bai. Eta gain, eh, beste gauza bat. du, eh, e, eh, dans le respect du droit applicable et des prérogatives reconnues à la langue française, les collectivités territoriales et institutions locales peuvent établir un véritable statut de la langue régionale. Une telle définition est un préalable nécessaire à la politique globale régionale de la promotion de la langue. Eran nahi baitu, lurralde kolektibitateak eta aian arteko taldeek edo tokiko estituzioek delibero bidez izkuntzari zinezko eh, estatus bat eskaintzen aldiotela. Eta hori ere uste dut interesgarria dela guretzat. Eta sentso hortan begiratu behar diogu ere kortxikari. Eh, kortxikan 2008an asambladak eh, bozkatu baitzuen itun bat, kortxikeraren ituna, Eh, eta testurtan nolazpait balio bat eskaintzen zitzaion eh, bertako hizkuntzari eta momentu berean ez zuen legea uhatzen elebitasun parekatuan oinagitzen baitzen, nagitzen baita. Eh, eta bestalde haintzat hartzen du hizkuntza eskubidean deklarazio unibertsala hortan agertzen baita hizkuntza komunitate horok, hizkuntzaren transmisioa segurtatu eta sendotzeko behar diren baliabideak eskuratzen ahal dituela eta itun hortaik ondorioztatzen da. Batetik, kortxikera, kortxikako hizkuntza naturala dela, bizitza sozioekonomikoan eta espazio publikoan, frantsesaren ondoan. Eta bestetik, uarteko biztanle horok eskubidea duela kortxikeraren ikasteko, horrek koesioa, koesio soziala laguntzen duelakoan. Eta bestalde, transbertsalitatea edo zehar lehokatasuna ere aitortzen zaio bertako izkuntzari, eganez bere tokia atseman behar duela bizitzaren arlo guzietan. Hora, orduan, beste eskualdeetako ereduriek, uste dut eh, lagungarriak izaiten aldirela eh, eskuararen eh, estatusa definitzeko momentuan, eh, eran nahi baita orai, orai baita momentu eh, aproposena, ikusi zipar euskal erriko osorako izkuntza politika baten eh, definitzeko parada dugula. Joan gaiten beraz ikusterat eh, lujalde erreforma berri horrek uh, eh, zek hartzen digun uh, politikari begira. Oduan, alere, uh, setasun horietan sartu hain zin, eranain izueke, uh, bon, kasu eman behar dela, ez uh, sobera Eh, helburua lortzen. Hala, eta ez baigaitu laguntzen, jana du ez dela egokia gure helburuaren zat. Oduan, lehen bailean, horretara nahi, nahiko nizueke, e, eh, oroko eh, eskualde izkuntzen garapenak segitu duela historikoki desentralizazioaren bidea. Hori ikusten da Kaledonia berrian, eh, izenpetu baitzuten e, matinoneko akordua, larrogeita emezortzian, eta zonbait urte berantago, hasi ziren zinez eh, bereziki mundu akademikotik, garatzen tokiko izkuntzen, e, izkuntzen, hainitz baitira, ezagutza. Eta gisa berean, 2008an sartu delaik konstituzioan um, frantziaren zera tokiko izkuntzak frantziaren ondare direla eh, jakinarazteko artikulua, hori txertatu da e, eh, lujalderakundean kapituluan, e, amairugaren kapituluan, eta ez bigarren artikuluaren ondoan. Hori ere deigarria da, ze erakusten digu desantralizazioaren logikan sartu beharko direla tokiko izkuntzen aitortza. Orduan, uh, eh, lujalde reforma horrek zer ekartzen diku. Uh, eh, lehenik, uh, erreforma interesgarria da, nik uste, zeren agirian emaiten du kontzeptu bat uh, argunt berria dena frantziaren kasuan, eta da kultur eskubideen errespetua. notre legeak bere eunta artikuluan aitortzen du, estatuak beste lujalde erakundekin batera, kultur eskubidean errespetuaren ardura duela. Et à dira preseski culture eskubideak, eh? Oduan, definizioa, berda bilatu eh, adierazpen berezi batean, eh, Fribourgeko eh, adierazpenean, Eta dio, eh, les droits culturels visent à garantir à chacun la liberté de vivre son identité culturelle comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, définit, se constitue, communique et entend être rekonu dan dignite, beraz duintasuna aipatzen du. Eta oartzen gira e, definizio hori lausua dela eta beraz eh, hizkuntza e, ajunt eh, sartzen aldela ezaugarri horietan. Eta hizkuntza eskubideak beraz kultur e, eskubideen parte bezala ikusten direla. Eta gero, notre legearen eunta irugarren artikulu honek e, eh, referentzia tipi bat emaiten du eh, gure laguntzeko eh, irakurketa bat egiten eta da e, UNESCO-ren 2005 ko adierazpena kulturanistasunari buruzko adierazpen kulturalen anistasunari buruzko adierazpena eta bereziki interesgarria dira bi eta irugarren artikuluak, zeren hor agertzen da kultura guziek duintasun bera dutela eta bertako kulturek edo izkuntzek barne. Uh, artikuluan ere agertzen da Uh, alde batek diagnostikatzen alduela, bere lujaldean adierazpen kultural batzuk desagertzeko zorian direla, ala mehatxu baten menpe, eta horren ondorioz behar duela urgentziazko eh, begiratze bat antolatu. Eta beraz, beharrezkoak diren neuhi guziak hartzen aldituela adierazpen kulturalak babesteko eta zaintzeko. Artikulu hau beraz, notre legaren egunta eh, irugarren artikuluan, uste dut eh, biziki interesgarria izaiten aldela gure kasuan, eh, izkuntze eskubidei aterki juridiko bat eh, eskaintzen baidie, naiz eta izan zeharka. Alere ikusi beharko da, ementik goiti nola aplikatuko den lege hori. Beraz, lege aplikatu aplikagarri izan aintzin, eh, joanengira joan ikustera zen aukera diren Euskal Elkargoak, bere estatusetan, Euskarari aitortza baten eskaintzeko, aitortza juridikoa baita eh, lehen pausua. Oduan, izkuntza, ofiziala ez den bitartean, eh, badakigu beti badela eh, tresna bat, erabiltzen aldela dena frantziako legeriaren baitan, eta jadanik erabilia izan duguna, Eh, da esperimentazioa. Oduan, konkretukin, eh, esperimentazioaren bidez posible eliteke eh, eskuararen zat lujalde estatus baten eh, asmatzea, do definitzea. lege estatus ezberdina aplikatuko litzaioko, litzaioke beraz Euskarari, tokiko berezitasunei egokitzeko, egokitzekotan. Eh, kortxikan egina izan den bezala, pixkat beste pundu batzuetan, mm, bereziki kulturan. Uh, tresna hori esker gainera, e, Euskal Elkargoak bere gain hartzen alko lituzke, ora jarte, estatua labeste lujalde erakunde e, batek obat, obratzen dituen eskumenak. Orduan, e, nola funtzionatzen du teknikoki esperimentazioak, beraz, konstituzioaren uh, irulogeita ma artikuluan agertzen da, eta albidetzen die lujalde erakundei, legea ala erregelamendua gainditzea, esperimentazio gisa eta epe jakin baten dako. eta e, baita ere posibiliteke tresna horren bidez, sortu araua pertsona kategoria jakin bati, ala lujaldearen zati bati bakarrik aplikatzea. Eta horrek balio du e, ere elep batentzat. Eh, eta gainera, lujalde reforma berri honek eta preseski ez not legeak, baina maptam legeak, beste legeak, pixkat irekidu uh, eh, experimentazio aukera hori, eh, eta orai aukera, aukera da konstituziotik uh, artikulu hortan oinarritu izan gabe, itzahmen bidez experimentazio batzu asmatzea. eta hor, elep batek posible dituzke ba, eskumen batzu bere ganatzea batez ere estatuaren eh, aldetik. Beraz, behin babes juridikoa johatu eta aztertu, aztertuko dugu zein diren lujalde erreforma behionek irekitzen dizkigun beste aukerak. Beraz, lehen bailean, notro legeak aukera ematen digun tokiko hizkuntza tokitik kudeatzeko, Ipar Euskal Herriko lujalde osoan. Zeren lujalde erreformaren ispiritua da e, eh, lujalde erakundean berezitzea, La spezializazioa, eh, erdaraz. Eta hortarako, konzeptu berri bat edo berritzaile bat pixkat eh, agerian emaiten du, da eh, chef de fil edo gidaritza, berena. Beraz, dagizuen bezala, hizkuntza politika notro legearen euntal laugarren artikuluaren baitan eskumen partekatua da. Hauzapaz jaunak horretara zidigun bezala. Beraz, artikulu honek dio, kultura kirol, turismo, eskualdeko hizkuntzen sustapen eta erri hezkuntza arloetako eskumenak, erri departamendu eskualde eta estatutu bereziko elkarkoen artean partekatuak dira. Beraz, gure kasuan hizkuntza politika partekatua da, eragilez berdinen artean batetik euskal eh, elkargoa, bestaldetik departamentua, eskualdea eta eh, estatua. Eta gehituko nuke partaide publiko horietaz gain, partaide pribatuak ere, e, pribatuek ere elikatzen dituztela e, politika publikoak. Eta hori biskat geroago aipatuko dizuet. Beraz, erreforma horren abantaila da, hizkuntza ba, politika bat definitzen alko dela Ipar Euskal Herriko lujalde osoan. Eta unek ukanen baitu aitortza juridikoa. Horretarako, erriko etxeak beharko dute erabaki hizkuntza politika lujalde osoko politika bezala izendatzea. Ala termino juridikoa eh, erabiltzeko, interes komunitarioa, eh, interes komunitarioko eh, gaia dela eh, onartu beharko dute, erabaki beharko dute. Odan, arazoa da legeak ez duela finkatzen zer den interes komunitariokoa eta zer ez, Beraz, bada hor nonbait uh, eh, utxune juridiko bat, baina dena dela, kontzeptua aski lausua izanki, mal, malgutasun anitzu uzten digu, erri eta erri elkargoen eh, banaketa egiteko, eta eskual eh, elkargoa hizkuntza politikaz diabetzeko. Oduan, teknikoki, e, legeria berriaren baitan, desagertzen da gaitasun orokorreko klausula departamendu eta eskualdeentzat. Oduan, klausula hori zen tresna bat eta horren bidez lujalde erakunde bakotsa eh, gai bakotsaz arduratzen altzen, jabetzen altzen. Baina, e, eh, biskat, goera nahasko eh, sortzen zuen. Eta horrai, legeak agerian emaiten du beste tresna bat eta da gidaritzarena, chef de fil. Oduan, hori gero esplikatuko dizuet ulertu behar dena da e, lujalderakundeen arteko hierarkia lehen e, identifikatzen ziren argiki ba, estatua, eskualdea, departamentua, elepak, erriak, ba, orai hierarkia hori ez da gehiago hain e, zohotza, nolazpait lausotu da, eta e, lujalde reforma horren lege ezberdinek ain e, hain zinan ematen dutena da itzahmena. Eta itzahmen horietan gidaritza konzeptua. Eran baita, lugalderakunde bat edo talde bat gidari izan, bar, izan beharko dela eh, politika publiko bakoitzaren kudeaketan. Oduan, gidaritza ze nahi du? Eran nahi du, eh, balio du horrek izkuntza politikaren e, definitzeko garaian, baina ere kudeaketarako eta jardun publikoa koordinatzeko ere, eta baita ere eskumen delegazioak adosteko. Oduan, Euskal Elkargoak hizkuntza politikaren gidaritza hartzen balu, eta iduriz eh, hori liteke asmoa, eh, hizkuntza e, politika buru jabe baten definitzeko aukera ginuke, egan baita tokian egina tokiko izkuntzaren zat. Oduan, bestalde, elepak zein eskumen kudeatuko lituzke edo nolazpait, eh, nun kokatzen da hizkuntza politika. Bon, dakizuen bezala, e, badira eh, gaitasun batzu derrigorezkoak direnak, beste batzu eskatutakoak direnak, eta beste batzu e, bakatu, direnak, autazkoak, opzionel erdaraz, eta eskatutakoak, do fakultatib erdaraz. Hizkuntza politika, kultura politika bezala azken muntzo ontan sartzen da. Eta aldi berean, hizkuntza politika zehar lehoko eskumena da. Beraz, berezko eskumena izateaz gain, lotua da beste eskumen guziai. Izan derrigorezko eskumenak, garapen ekonomikoa, espazioan antolaketa, edo hautazko eskumenak. Kultur eta kirol ekipamenduak, eh, interes komunitarioko jardun soziala, haurtzaindegiak eta bat. Beraz, zehar lehoko, lehoko gaitasun bat dugu hizkuntza politika. Eta prefetaren joan den ustailaren amairuko eh, agirian, agertzen da, zerrendatzen dira orai arte erri eta erri elkargoek eh, obratzen dituzten eskatutako eh, eskumenak. Eta hizkuntza politika agertzen da, eh, hori eh, definitu duten erri elkargoetan, batzuk ezpaitzuten definitu beren estatutuetan. Eta gero zehazten da, Euskal Elkargoak, Eldu den urtahilaren lehenetik goiti, bi urte ukanen dituela eskumen horien eh, hartzeko eta obratzeko. Eta bestalde, uh, eh, derrigorezko eta utazko uh, eh, gaitasunez, gaitasunetaz gain, posible da um, gaitasun gehigarriak ere eskatzea. Uh, bon, hori guzia abiskat teknikoa da, mainan interesgarria izaiten alda zinez uh, albezain bat hizkuntza politika tokian kudeatzeko. E, adibide egokia da kortxikaren kasua, berriz ere. Kortxikak 2002an e, erabili baitzuen tresna hori. E, eskuratu zituen eskumen gehi batzu. batez ere kultura arloan, hezkuntza formakuntza eta kirol arloan. Eta bon, horiek dira interesatzen zaizgirun arlo batzuk ere bai, hizkuntza politikan. Eta e, kortxikak bere ganatu dituelarik eskumen horiek, kontseilu konstituzionalak errantzuen berdintasunaren prinsipioa errespetatua zela. Ez zela urratzen, zeren eh, egokitzen baitzen legea preseski kortxikaren, e, kortxikeraren berezitasunei. Hala, hori importanta da gogoan atxikitzean. Beraz, lujalde erakundeen arteko hierarkia lausotzen denez, lehenago aipatu dugun bezala, lujalde erakundeek itzahmenak egin behar dituzte, gaitasun eh, jakin baten kudeak eta adosteko, eta bakotsaren funtzioak banatzeko. Hori, eginen da, e, tresna berezi baten bidez, da e, lujalde konferentzia, e, deitzen da Konferenz Territorial de l'Action Publik, lujalde konferentzia deituko dugu, Eta kasu hortan EPEK, eh, barkatu, e e ere, beraz Euskal Elkargoak ere, negoziak horietan parte hartzen alko du. Baita ere, erriko etxe batzuk. Beraz, mekanismo horrek aukerak iretz, irekitzen dizkigu, errandizuetan bezala, hizkuntza politika albezain bat tokitik eraikitzeko, Euskal Elkargotik, Baina aldi berean uste dut mehatxuak ere sortzen aldituela. Ze arriskua da, eh, hizkuntza politika eh, gaitasun partekatua denez, e, eh, arriskua da bizkat eragile, e, eragila bakotsak bere ardura ustea, e, kontsideratuz bestearen jola delako. Hora. Beraz, konfigurazio berri hortan pixkat e, alda politikak pixua initz ukanen duela. Eta beraz, arazoak saiesteko alden neurian ongi definitu beharko da aintzinetik bakotsaren funtzioa zen izanen den. Beraz, e eleparen edo eskual elkargoaren funtzioa, ejan dugun bezala, litzateke gidaritzaren funtzioa hori biskat nabari da denentzat. Eta, e, uste dut, gaditzen zaizkikula beste, e, beste erakundean funtzioak, batetik euskal gintzarena, nola kokatuko den eta bestetik Euskararen erakunde publikoarena orai arte berak baitu uh, obratu uh, eh, izkuntza politikaren parte bat. Beraz, um, Eper, Euskararen erakunde publikoa edo EEPeren jola berdefinitzeko testu inguru behi honetan, um, bon, lehenik horretaraziz kideak direla estatua, eskualdea, Eh, departamentua eta eh, erriak sindikatu batean bildurik, eta jakinez elepak sindikatu hori eh, ordezkatuko duela. Oduan, eh, epen eh, beste lujalde erakundekin eta estatuarekin solastatzeko eh, itzahmen espaju hori epen osatzen alko litzateke. Jadanik, hola baita, nolaz baita eta eskual elkargoak balin badu izkuntza politikaren gidaritza nagusia, eperen baitan adosten alko dira kudeaketari lotuak diren kontuak. beraz, funtzio banaketa jolori betetzen alko litzateke uh, e, espajo honetan, eh, beste lujalde erakundeak ere biltzen baitira, eta da e, ere bide bat da beste lujalde erakundean uh, engaiamendua segurtatzea, uh, segurtatzeko. Beraz, hori litzateke kudeak aldetik. Baina beti ere eskumen, eh, eskumenaren eh, erabakia politikoa denez hori litzateke Euskal Elkargoaren eh, eh funtzioa. Oduan, eh, beti eperen aldetik eh, errien arteko sindikatuak egin zuelarik eh, lan prospekzio lana eh, pasadan eh, urtean, txostenean agertzen zen epek ere behatze funtzio bat ukan beharko lukela. E, bikasutan bereziki, batetik e, erakunde bakoitzak dituen eskumenen aplikatzeari buruz, e, eta bestetik Frantziako beste lujaldeetan e, lujalde buruz egiten diren aitzinamenduak aztertzeko. Oduan, lehen puntua buruz, egia da eskumenen kudeaketa eta itzahmen bidez epen adosten balin bada, Uh, segurtatu beharko da, eskual elkargoaz gain, estatua, departamentua eta, eta eskualdeak bere engaiamenduak uh, zera eh, aplikatzen dituztela. Eta hori, uh, espaju hortan iten alkoholitzateke. <laughs> bon, eta bestetik, eh, orduan beste puntua zen, eh, frantziako beste lujaldeen, eh, lujaldeetan lujalde hizkuntzai buruz egiten diren aintzinamenduak aztertzea. Ba, egia da, estatua eperen kide kideden neurian, interesgarria litzatekela eh, eep baitan eh, kasu hori aztertzea. Eta eh, behantolaketa prozesu hortan, beraz errandizuetan bezala, eskualgintzak ere beharko du bere tokia atseman. Eh, eta nik, aipatuna nahiko nizueke hor, uste dut jokoan dela hizkuntza politikaren demokratizazioa. Zeren, eh, jakin behar da, eh, doktrina juridikoaren parte baten baitan, leboratzen zaiola eh, reforma honi, eh, ez burura ino mm, joan izana. Zeren, elepak agertzen dira zinez tokiko edo urbileko lehen erakunde bezala. Alta, ez dira oraindik eh, ordezkaritza demokratikoan eh, oinahitzen eta hori erronka bat da tokiko politika publiko guzientzat uste dut, eta beraz zaindu beharko da hizkuntza politikaren demokratizazioa. Eta uste dut, Euskoalgintzaren eh, tokia testu inguru hortan kokatzen dela. Eh, beraz, eskoangintzak bere tokia beharko du hor uh, atseman, testu inguru hortan eta erronka importantori uh, eh, erantzuteko, eta interesgarrien litzateke noski Euskal Elkargoaren Euskara bat ordezkaritza zuzena ukaitea, uh, jadanik egiten den bezala, errikoetxe batzuetan, arra nola miarritzen edo baionan. Eh, zeren horai arte Euskal Gintza kusu zeharkako uh, bide batzu uh, sekatu behar izan ditu bere tokia uh, atsemaiteko. Eta azkenik bukatu nahiko nuke eskual Elkargo horren muga gaindituz eta muga, mugaz bestaldera begiratuz teoria soziolinguistikoen baitan dakizuen bezala, hizkuntza gutxitu baten berreskuratzeko bere hizkuntza komunitatea trinkotu behar Oduan, altsasiaren kasuan adibidez hori argiki ikusten da, zeren larogei garen amarkadan, larogei eta amark garen amarkadan, mugagendiko enplegu merkatua panan gelditu zen, altsasieraren gaitasunak behera egin baitzuen. Eta uste dut guk ere kontuan hartu behar dugula, pixkat eh, eredu hori. Eh, beraz orai arte ez gira deuseta zabiatzen, EEPek badu eh, itzahmen bat, dakizuen bezala Eusko Diakularitzarekin, Eta juridikokin eh, elep batek babadu eh, aukera itzarmen bidez ahemanak egiteko uh, mugaz bestaldeko uh, lujaldera kunde batekin. Beraz, hori eta politikoki ere Euskoala Elkargoa surietu politiko bat bilakatzen denez, uh, pixua baluke uh, itzarmen baten egiteko. eta noski, Nafarroko Foru Komunitatea ere sartzen alko litzateke itzarmen esparru hortan eta baditugu beste e, esperientzia batzu, e, adibidez, e, Sare Euska, Euskararen xarea, bortzilietako mankomunitateak lan egiten baitu, e, lan egin izan baitu, egola egolapurdiko, e, embarkatu, e, bidasoa txingudi partzuergoarekin. Eh, Horra beraz, eta erganai nuke ere mugagaindiko hizkuntza politika definitzeko eta garatzeko baditugula dudarik gabe beste esperientzia batzu Europa mailan. Adibide bat emaiteko, eh, bada kajolingua deitu proiektua, hori da euregio eh, euroeskualdean, Alemania, Erberak eta Belgikaren artean, eta mugagaindiko lankidetza garatzeko, mugagaindiko estrategia linguistiko batean oinarritu dira, irologeita bat eskola eh, epe luzerako eh, lankidetza batean saharaziz. E, koordinaketa bateratu batekin eta akademia arduradunak kontaktuan jarriz. Ba, olako esperientzia initz ditugu hartzeko Europa mailan nik uste. beraz, behin ikusita orai arteko e, legeria horrek eta lege berriak ze aukera berri irekitzen dizkigun, Alere, eganain izueke, eh, espero dugun lujalde, zera, lujalde izkuntzaren estatusa, ala, eskuararen ofizialtasuna horoko gean lohtu arte, ba zain egon gabe ere, badira eh, emaiteko, eh, nahiz eta beti ondoan aldarrikatu behar den hori, zain egon gabe ere, bada, bada okera hainbat neuhi jartzeko, hizkuntza politika eraginkoja plantan jartzeko. Eh, orduan, hor haipatuko dizuet, 2002an, Eh, Bimlata iru bukaeran eran, eh, kontxiluak eh, osatu zuen erriko etxeetan irugaren neurketa, norazpait erriko etxean izkuntza politika aztertuz. Eta hortik kontxiluak atera zuen dokumentu bat edo mm, sistema bat, eta ipar euskal Herriko erriko etxe ezberdinetan izkuntza politika mailan hartu izan diren neurri hausartenak zerrendatu ziren edo bildu ziren. Eta metodo horrek balio izan du, e, baimen, legeak baimentzen duenaren baitan e, eh, alik eta joaiteko. Eta uste dut, eh, beti importanta dela hori mekanismo hori. orduan, lajunalde lagun alde daitu dugu uh, fiktibo hori, uh, nolazpait, fiktiboa uh, ez baita existitzen, baina uh, ez zain fiktiboa, ze hartzen dituen neurri guziak izkuntza politikan, dira, jadanik hartua izan diren neurriak eh, batzu uh, riko, etxe batzuetan, beste batzu besteetan. Beraz, eh, hola, osatzen dugu, nola azpait, izkuntza politika, um, mm, urbiltzen gira izkuntza politika eh, eraginkor batetaz Oduan, zein dira neurri horiek, eh, Bon, lehenik, abia puntu gisa, lagune aldeko erriko bai, e, ordenantza juridiko bat garatu du. Ordenantza juridikoa e, deliberoak hartuz. Importantzia handia du horrek, ziren finkatzen aldira, behin betiko izkuntza politikaren oinarrizko prinsipioak. E, eta ezpada finkatzen delibero bidez, zer nahi dugun egin izkuntza politikan, haute teknikariak usu egoera lauso batean uzten dira, eta arriskoa da ba, ez eh, ustea zer egiten alden eta zer ez. Hortik eh, gain, hortaz gain, lagunaldek Euskara zerbitzua badu eta Euskara batzordea haute eta Euskal Gintzarekin eh, ere bai, eta esparru hortan garatu du Euskara plan bat, bai honan bezala adibidez. Lentasunezko zerbitzuak definituz eta formakuntza planifikatuz. Lajunalden ere bain, baliabideak jartzen dira hizkuntza politika eh, garatzeko. Orduan, eh, baliabideak jana baita eh, erriko etxearen aurre kontuaren euneko bata esleitzen, esleitzen zaio hizkuntza politikori. Hizkuntza politikari. Bon, noski ez da aski, baina e, ez dute deneko inbeste ematen. Eta beti baliabidei lotua den eh, gauza bat, lagunalden langile euskaldunak kontratatzen dira. E, eh, ola ez da formakuntza gasturik e, ordaintzerik. baita, dirua horrezteko forma bat da ere, eta diru hori baliatzen alda izkuntza politikan ba, beste, beste zerbait lantzeko. E, oduan, lagunaldeko erriko etxera balin bazoazte, langileekin ahemanak euskaraz egiten alditu zuen. izan ajeran, irigintzan, kultura zerbitzuan, zerbitzu guztietan. Eh, eta e, langile gehienak formakuntza plan batean sartua dira. Hala, ez denak maila berean, baina denak asia dira planifikatzen beren e, erakaskuntza hori. E, lagunaldeko aurrek e, eskuarazko e, ahera dute aurtzaindegian eta onditzerakoan kirola eta aixia ere euskaraz egiten aldituzte. dituzte. Eh, kirol e, zitzaile ibiltari eskualduna da, alden, eta abian da eh, ikastoletara eta eskola e, mm, elebidunetara. Eta erriko etxeetaz gain, zerbitzu pribatuetan ere, elkarte edo enpresetan, saltekietan, lagun alden euskaraz egiten aldira, saleroskketak eta abar. Zeren erriko etxeak entitate pribatuak laguntzen ditu, Eh, adibidez, eh, bon, edo zuzenean, edo eh, laguntzen ditu eh, diruz eh, bai euskarari ziurtageria ardezaten. Eta gero ziurtageriak eh, laguntzen ditu entitate pribatuak eh, eskuara garatzen eta bide hori bat eh, definituz. Eh, sinalitika ere eta komunikazioa euskaraz eta euskara nagusitzen da, lagunaldeko eh, sinalitikan, bisualki eta oroak, ala, bon, hortan uh, utziko dut. biltzeko pixkat euh, hori uh, guzia, eranen nuke, batetik Euskal Elkargoan baliatzen aldela hizkuntza politika er, eredugarria bidean jartzeko, eta Euskararen gutieneko aitortza juridiko baten eskaintzeko, Frantziako beste eh, eskualde batzuetan egin, egin den bezala. Bigarrenik, eranen nuke, Euskal Elkargoan um, izan beharko dela hizkuntza politikaren gidaria, espikatu dugu bezala, eta horrek emanen dio e, aukera hizkuntza politika buru baten definitzeko, eta azkenik, oraitxe espikatu dizuetan bezala, ezan antolakuntza berri e, horren emaitzen zain egon gabe ere, Badela zer egin ikusiz orai arteko esperientzia, beraz lagun alderena, Uh, eta posible dela uh, bitartean hainbat neuhi eraginkor eta hausak tartzea izkuntza politikan. Hala, hortan utziko dugu gure gaurko kanpoko mintzaldia, sanjene lehen parte batean, ondutik argitxu etxandi entzun ditugu, jardunaldietan joan den hilabetean, baionako erakustokian izan den jardunaldietako lehen partea entzun dugu hor. Estatudarik oraino gaia main gainean dela, instituzio berria xutik ezartzen ari den bezperan, hemen ipareskoalegian, Eta debate horren segida ere entzuten alko dugu beste aldietan. Laizte gerte entzuleak.